Հայօգնության ֆոնդը հերթական բարեգործական ծրագիրն է իրականացրել Արցախում։ Հովի առողջապահական ծրագրերի ղեկավար Համբարձում Սիմոնյանը հանրապետական բժշկական կենտրոնի համար բժշկական սարքավորումներ բերեց, որի շնորհիվ կհաջողվի բարձրացնել COVID-19-ի դեմ պայքարի արդյունավետությունը։ Դեկտեմբերի 15-ին սարքավորումները հանձնվեցին կենտրոնին։ Նրա խոսքով այն տրամադրել է Direct Relief International բարեգործական կազմակերպությունը COVID-ի դեմ ուղղված պայքարի միջազգային դրամաշնորհի շրջանակներում։ Դրամաշնորհ որը տրամադրվել է հայտնության ֆոնդին որպես հիմնական գործընկեր եւ այդ կազմակերպությանը եւ Արցախում բազմատարյա փորձ ունենալու առումով ձեռք են բերվել թթվածնային կոնցենտրատոր սարքավորումներ, շարժական ուլտրաձայնային հետազոտության սարքավորումներ եւ ավտոմատ ներարկիչներ, որոնք ուղղակիորեն նպաստելու են կ ូវ իդի դեմ պայքարին առողջապահության որակյալ սպասարկում կազմակերպելու համար։ Այդ սարքավորումների կարիքները համաձայնեցվել են Արցախի առողջապահության նախարարության հետ ի սկզբանե եւ հետեւաբար հիմա բաշխվելու են ըստ կարիքների Արցախի առողջապահական բուժհաստատությունների։ Հանրապետ Հանրապետական բժշկական կենտրոնի գործադիր տնորեն Մհեր Մուսայելյանը նշել է, որ հայօգնության ֆոնդը դժվարին պահին միշտ Արցախի կողքին է եղել։ Այսօր էլ հանրապետական հիվանդանոցին հանձնված սարքավորումները շատ պահանջված եւ անհրաժեշտ են։ Այսօր այնպիսի սարքավորումներ ենք ենք ձերբերել իրանց օգնությամբ, որը մինչդեռ COVID-ի համավարակի այս աճի ժամանակ մենք քննարկել ենք, որ հենց COVID-ի բաժանմունքում այն հիվանդները, որոնք ունեն կարիք թթվածնի կարիք եւ եւ այսօր մենք ունենք իարքի կանտրատները, որը քրտություններ անում եւ ձերբերել հա-, առողջության նախարարությունը ելի կարիք ունենք եւ այսօր ունենք դրա կարիքը եւս եւ կանտրատերներ են ձերբերվել, բացի դրանից պետք է նշեմ, որ ձերք ենք բերել պորտացիվ էխոկարդիոգրաֆը, դա ինչի համար է մեզ օգուտ տալիս, որովհետև COVID-ում պարկած ստացանոր բուժում ստացող հիվանդներին տեղափոխել այլ տարածք, այլ սենյակ, որ իրականացնենք սրտաբանի զոնում, այսօր այդ պորտատիվ սարքի օգնությամբ մենք հենց դիմադասինակում մեր սրտաբանները կանացնելու են զոնումը, որը դա բավականին մեր համար մեծ դրական քայլ է եւ մեր հիվանդները այսօր սրտաբանի խորհրդատվությունը ավելի հեշտ իրականացվեն հենց COVID բաժանմունքում։ Համբարձում Սիմոնյանի խոսքով դրամաշնորային այս ծրագիրը հաջողությամբ ամփոփելուց հետո օգտագործելով նաեւ նաև Արցախի հետ համագործակցության իր դրական իմիջը, Հոֆը կրկին դիմելու է կազմակերպությանը նոր դրամաշնոր ստանալու եւ նոր ծրագրեր իրականացնելու համար։ Նա նշել է, որ հանդիպել են ինչպես առողջապահության նախարար Միքայել Հայրյանի, այնպես էլ պետնախարար Արտակ Բեկլարյանի հետ, քննարկելու արկա կարիքները, որ เป զի դրանք ներկայացնեն դոնոր կազմակերպությանը։ Համբարձում Սիմոնյանը ընդգծել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իրենց երկարամյա գործընկեր կազմակերպություններից մեկի Արցախ-Հայաստան հիմնադրամի դերը այս ծրագրի ծրագրերի իրագործման մեջ, որը միջնորդել է նշված դոնոր կազմակերպության հետ կապի ձևավորմանը եւ դրամաշնորհի ստացմանը։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։